În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei Lern Deutsch bei der Deutschen Welle Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători! Astăzi începem noul nostru curs radiofonic de limba germană, intitulat Deutsch, warum nicht? Prima lecție poartă titlul Acesta e un cântec. Das ist ein Lied. Noul curs radiofonic vă va oferi tot felul de noutăți și de surprize, ceea ce veți constata numai decât. Chiar de la început, acest curs e altfel decât cele de până acum. Nu intrăm direct în materie, ci începem cu ceva care vă va ușura pe întreg parcursul înțelegerea limbii germane. Astăzi, în prima emisiune, dorim să vă familiarizați cu sonoritatea limbii germane. Ascultați încă o dată formula de adresare. Liebe Hörerinnen und Hörer. Vi se pare că a sunat tipic nemțește? nu vă temeți. Vă vom mai da câteva exemple. Dar, ascultând, faceți o experiență. Încercați să nu înțelegeți cuvintele. Ascultați numai sunetul limbii. Iată primul exemplu. Und nun kommen wir zu unserem nächsten Hörer. Hallo? Ja, guten Tag. Ich Gut. heiße Peter Dressler. Ich rufe aus Duisburg an. Guten Tag, Herr Dressler. Ja, ich habe da mal eine Frage zu Ihrer Sendung aus der letzten Woche. Mhm. Und zwar haben Sie dagegen... Astfel sună așadar germana. Ceea ce ați auzit era începutul unei convorbiri, momentul saluturilor, și anume într-o emisiune radiofonică. În Germania există emisiuni în care ascultătorii pot interveni direct. Ascultați al doilea exemplu ich und du Müllers Kuh, Müllers Esel, das bist du. Așa sună germana când e vorbită de un copil. Era o numărătoare în versuri, cum fac adesea copiii când se joacă. Iată acum al treilea exemplu. Es ist 10 Uhr Weltzeit. Hier ist die Deutsche Welle, Sie hören Nachrichten. Bonn. Das Bundeskabinett berät heute die Eckwerte für den Haushalt des kommenden Jahres. Nach Angaben aus Regierungskreisen will der Bund im kommenden Jahr neue Kredite von rund. Era un bulletin de știri în germană. Un alt exemplu. Verkauf dich nicht. Berlin, jung bist du nicht, du alterst so schnell, buckelst zu sehr, trägst an den Geldern der Freie so schwer, die werden gehen, dich sterben sehen, Berlin. Și aceasta a fost tot germană. În legătură cu sonoritatea limbii și cu ceea ce auziți, Andreas vă va da acum câteva informații. Vă întrebați probabil cine e Andreas? Ei bine, Andreas joacă un rol important în cursul nostru. Dar aveți, vă rog, puțină răbdare. Îl veți cunoaște mai îndeaproape în lecția a treia. Andreas spune acum în germană, acesta e un cântec. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Tot Andreas vă spune cum îl cheamă pe compozitor. Von Klaus Hoffmann. Von Klaus Hoffmann. Ascultați acum cele două informații încă o dată. Das ist ein Lied. Von Klaus Hoffmann. Pentru a încheia cu exemplele, Iată și un text de la începutul secolului al XIX-lea. Poate cunoașteți autorul lui, căci e un scriitor celebru. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Și așa poate suna germana, și anume pe scena unui teatru. Era un pasaj dintr-o operă vestită a literaturii germane, Faust. Andreas spune acum în germană, acesta e un text. Das ist ein Text. Das ist ein Text. Firește, Andreas vă spune și de cine este textul. Von Goethe. Von Goethe. Ascultați încă o dată ambele informații. Das ist ein Text. Von Goethe. Ați remarcat probabil că propozițiile lui Andreas sunt introduse cu aceleași cuvinte. Acest lucru înseamnă că Andreea s-a folosit întotdeauna aceeași structură. Să explicăm acum mai exact această formă gramaticală. Cu expresia acesta este das ist Spunem ce este ceva, de exemplu un cântec sau un text. Ascultați încă o dată exemplele. Das ist Das ist Das ist ein Lied. Das ist ein Text. Cu cuvântul de, fon, indicăm cine a creat sau a realizat ceva în exemplele noastre, numele autorilor care au scris textele. Von Von Von Klaus Hoffmann Von Goethe Ascultați încă o dată totul împreună. Das ist ein Lied von Klaus Hoffmann. Das ist ein Text von Goethe. Puteți lega informațiile și într-o singură propoziție. Atunci sună așa. Das ist ein Lied von Klaus Hoffmann. Das ist ein Text von Goethe. v va rămas în urechi sonoritatea limbii germane? Nu? A fost prea mult? Prea repede? Atunci mai ascultați odată toate exemplele. În timp ce ascultați muzica introductivă, așezați-vă cât mai comod cu putință. Și, vă rog, fiți atenți numai la sonoritatea limbii. Und nun kommen wir zu unserem nächsten Hörer. Hallo. Ja, guten Tag. Ich Gut. heiße Peter Dressler. Ich rufe aus Duisburg an. Guten Tag, Herr Dressler. Ja, ich habe da mal eine Frage zu Ihrer Sendung aus der letzten Woche. Mhm. Und zwar haben Sie dagegen. Ich und du, Mellas Kuh, Müllers Esel, das bist du. Es ist 10 Uhr Weltzeit. Hier ist die Deutsche Welle, Sie hören Nachrichten. Bonn. Das Bundeskabinett berät heute die Eckwerte für den Haushalt des kommenden Jahres. Nach Angaben aus Regierungskreisen will der Bund im kommenden Jahr neue Kredite von rund Das ist ein Lied von Klaus Hoffmann. Verkauf dich nicht Berlin, jung bist du nicht, du alterst so schnell, buckelst zu sehr, trägst an den Geldern der Freier so schwer, die werden gehen, dich sterben sehen, Berlin. Das ist ein Text von Goethe. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Cam atât pentru astăzi. La revedere până data viitoare. Auf Wiederhören. Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.